gratu ninduan jauna. Beden dotaldi oro jauna, nide hauan betiaren gorezpena Arronago jaunakaz, entzun begia palek eta postu beiten Bildur guztietatik libratu nintu buruan jaunak Handietzin igaz batera jauna Goratu daigun alkarre izena izenan Jauna gana jone banetarek erantzunun Bildur guztietatik ninduan libratu Bildur guztietatik libratu ninduan jaunak Begiratzen dertsoenak endiztiratxu egongo dira, ez jake aurpegia lotzaz gorrituko, doakabeak deiegin eban eta jaunak entzun, eta ez aldi guztietatik eban salbatu. Bildur guztietatik libratu ninduan jauna, kanpaturi dago jaunaren aingerua, ari begirune deutsoenen inguruan eta libratzen ditu. Dastatu egizue eta ikusi zeinona danen jauna, zorionekoa arengan babertenen dana. Bildur guztietatik libratu ninduan jauna,